Iskreno, kako da počnem ovu emisiju ne znam. Recimo ovako. Život mi je donao toliko novih iznenađenja, univerzum namestio toliko nekih nesagledivih e, mogućnosti, ljudi, e, situacija, da ni sama ne znam odakle bih krenula. Počela sam sa spoznajom da trebam afirmisati i pokretati sve one vredne ljude koji mi se nalaze na putu. Nekako sami dođu do mene. Na tom putu E, otkrila sam i moju večerašnju sagovornicu u ovom našem malom interesantnom radijskom prilogu. Zamolit ću je da vam se ona sama predstavi, mislim da će to biti najbolje. Dobroveče, univerzume. Pre početka samog razgovora e, imam potrebu da se predstavim. Zovem se Anita Đurović, prijatelji me zovu Nina – potičem iz jednog malog mesta koje se nalazi u srcu Šumadije. Iz Gornjeg Milanovca sam. E, takođe imam potrebu da zahvalim tebi, draga Majo, na ukazanom poverenju, na svemu onome što si prepoznala u meni, a potom i čitavom univerzumu, jer, su, jer smo svi umreženi i povezani. Hvala ti, draga Nina pitaću te nešto. Mm, da li postoji ključ svega onoga što nam se dešava? I kako uploviti u toliko toga što nas iznenadi, a ostati nekako svoj? U nastavku ovog našeg druženja, razgovora, kako god već želite da nazovemo ovo, imam potrebu da kažem da Kao svrhu našeg postojanja ne vidim važniju od one pomagati drugima i širiti ljubav, onu univerzalnu, kao najjaču pokretačku silu. E, ključ svega je zahvalnost. To je jako bitan aspekt našeg života koji se negde izgubio između podrazumevanog, očekivanog i negde između žurnih koraka svakog pojedinca. Harmonizacija i prihvatanje da smo okruženi lepšim, boljim, pametnijim. Donosi nam tu lakoću postojanja i harmoniju sa svetom koji, koji nas okružuje. Znaš, uvijek sam verovala da svako od nas ima mudrost koju sledi verno. Sigurna sam da i ti imaš neku svoju mudrost. Mm, verovatno primenjuješ na svom životnom putu. Da li bi podelila sa nama? Od onih sam što slede onu mudrost koja kaže žuri polako. E, svakodnevno me fascinira koliko svi znamo o politici, geografiji, istoriji, a toliko malo o sebi. Kada kupimo neki uređaj, recimo DVD player, dobijemo podebelo uputstvo za upotrebu, i to na više jezika, zar ne? Međutim, kada se rodimo, ne dobijemo nikakvo uputstvo. Nisu ga dobili ni naši roditelji, niti pak njihovi. Znači, moglo bi se pojednostavljeno reći kako većina naših problema i izazova dolazi iz nepoznavanja nas samih i naših potreba. Dobra vest je možda da se čovek može obrazovati i naučiti da živi kvalitetno i zdravo. No kao svaka veština i zanat ili obrazovanje, to zahteva vreme, novac i trud. A moderni ljudi najviše pate od nedostatka vremena. Bolje rečeno od e, načina na koji ga investiraju. To je možda jedan od najvažnijih i najtežih zadataka. Kako izgleda jedan tvoj dan? način života i da li u tvom mikrokosmosu ima talasa sa kojima ti ne umeš da se izboriš ili baš naprotiv, umeš da se izboriš. I kako nisam u potpunosti e, predstavila sebe, e, reći ću malo više o sebi. Po vokaciji sam web dizajner, mali sam preduzetnik, vlasnik jednog internet kafea, ponosna sam mama jednog 11-godišnjaka, Takođe sam ponosna vlasnica lepih misli, jer nam one boje život. Volim knjige, dan započinjem muzikom, jer se vodim onom starom da ko peva, zlo ne misli. Volim da kuvam, jer sam veliki zagovornik zdrave ishrane. Sport je odavno sastavni deo mog života, I sve sam nekako uklopila i napravila neki lični poredak u tom svom mikrokosmosu, u kome naravno dođe često i do sudaranja nebeskih tela, ali to je moj haos i u njemu znam da plivam. Veruješ li ti u slučajnosti, Nina? Meni nekako sve ovo deluje kao da slučajnosti ne postoje. I uvek sam bila ubeđena da svakom našom pričom možemo da pomognemo mnogo drugim ljudima, bez obzira da li oni to negde od nas traže ili ne. Kako ti gledaš na to? Naše energije Mm, moram reći da su se srele pre nas samih na nekim višim frekvencijama. Dakle, mnogo pre nas. Ne verujem u slučajnosti, verujem isključivo u sinhronicitet. Kada smo spremni, tada nam univerzum šalje ljude i prilike. E, naravno da sam uvek zainteresovana za priče koje mogu oplemeniti, obogatiti ili nekome pomoći u životu. I kao što sam već i rekla, smatram da to jeste svrha našeg postojanja na ovoj planeti. Širenje energije ljubavi pomoć drugima. Samo što ljudi na sam pomen reči pomoć odmah misle na materijalno. Pomoći čoveku možemo na bezbroj načina, a da nijedan nije materijalne prirode. Ti ljude voliš. Kako bi ti opisala svoj stil života? jer ja sam duboko ubeđena da izbor života, to jest način života govori mnogo o tome kakvi smo mi i da li smo u skladu sa našim unutrašnjim bićem ili nismo. Veoma me raduju ljudi kod kojih zaiskre one divne emocije kroz rečenice, sve one emocije od kojih se čovek današnjice otuđuje. Otuđujemo se od prirode, a jedno smo – Eh, ja se trudim da što više vremena provedem u prirodi. Tu pronalazim mir koji nekada dozvolim da mi naruše neki ljudi ili događaji. I onda moje srce kuca u pulsu majke zemlje. To je da kažem na neki način mm, moj način za uklanjanje svih energetskih blokada – Volim kada je sezona da berem gljive i ostale šumske plodove, sakupljam i lekovito bilje koje sama sušim i ostavljam za čajeve koje jedino i pijem. U energiji leži tajna naše bića. Kako ti gledaš na to? Ja čvrsto verujem u zakon atrakcije i znam da ga prepoznam. Naučila sam vremenom. Često volim da kažem da smo svi umreženi na jedan džinovski svemirski hologram, e, a nauka koja se bavi tim stvarima poput kvantne fizike je to i potvrdila. Svi smo povezani. Ljubav je energija, misao je energija, sve je energija. Baš kao što smo i mi, i mi biće od energije. Dakle, snagom svojih misli privlačimo u naš život sve ono što je u našim mislima, svesno ili podsvesno. Znaš, meni se dugo dešavalo da neke situacije ne mogu da iznesem. I onda sam jednostavno naučila da čitam te kodove u meni i pratim znake. da li postoji neka tvoja metodologija tumačenja tvog unutrašnjeg bića? I sama sam često bila u nekom polu snu, kao i većina vas, i nisam videla niti umela da prepoznam neke tako očigledne stvari. A onda sam naučila da pratim znakove pored puta – i ponovo uspostavila vezu sa svojom intuicijom, koju još nazivaju našom unutrašnjom inteligencijom. I dugo mi je trebalo, priznajem dugo, da naučim da abstrahujem glupost. Ima toliko stvari koje ne znam i koje sa radošću učim. E, veoma se radujem druženju i lepim razgovorima. E, dobrim, lepim, iskrenim ljudima i nada sve kulturnim, jer to su neke neprolazne vrednosti, bez obzira šta nam svet plasirao. Svako od nas ima neku svoju ličnu priču koju nosi dugo vremena i obično ta priča krije neku poruku koju svako oko nas može da primeni na nekom svom ličnom polju, može da izvuče neku poruku. Imaš li ti neku poruku za slušaoce ovog Anima Healing programa i univerzumske stanice preko koje smo se spojili večeras? I za kraj ovog našeg druženja jedna priča iz života. Naime, nisam pomenula podatak da sam samohrana mama. Želela bih da podelim neko svoje iskustvo kada je i taj segment života u pitanju – Briga koju sam osjećala, da li ću sve moći da izguram, organizujem, dok sam tada napuštala porodični dom sa dvogodišnjim detetom, ubrzo me je i napustila. Osloboditi se jedne vrste odnosa koja vas više ne ispunjava i uploviti u jedan potpuno novi, ispostavio se kao idealno rešenje. Vremenom sam spoznala da nema idealnog odnosa bez rada na njemu. Moj bivši suprug i ja smo danas najbolji prijatelji um, mi smo tim koji ima samo jedan cilj, osamostaljivanje, učenje deteta da samostalno, dakle, donosi odluke i snosi odgovornost za izbore. Um, želim da poručim svim ženama pre svega koje imaju strah od tog koraka da je to najlepša avantura ikada. I za kraj Naravno, jedna poruka koju ćemo poslati univerzumu. A ona glasi ovako. Ništa nije vrednije od osmeha. Smejati se znači imati snagu i prepustiti se, biti svetlo. Reče čuvena Frida Kahlo, a ja je rado citiram. Hvala ti mnogo Nina, uživala sam u ovom našem divnom razgovoru. Sigurna sam da su i slušalci Anima Healing programa uživali u ovome. Univerzum je namestio da ova radijska emisija bude savršena. Naravno, za sve to je potrebna divna energija kako ti imaš i ja te pozivam da nas još koji put obraduješ sa nekom lepom pričom, sa razgovorom, da se družiš sa nama. Pozivam te i na naše seminare koji će se od 1.7. održavati u Majncu i Rudesheimu. Pozivam te takođe da postaneš aktivan član Anima Healinga i sigurna sam da će od tebe ljudi moći da nauče mnogo toga, jer e, sve one ljude koji su spremni da prepoznaju te neke putokaze o kojima smo mi večeras pričale, e, možemo pronaći na tom našem putu i usmeriti ih da budu još bolja verzija sebe nego do sada što su bili. Još jednom ti hvala. Hvala i vama što ste nas slušali.